Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. Et te clamamus ex sosi filio Eve, et te susparimus in mentes et flintes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, ios tuos misericordes oculos et nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis post hoc exilium ostende, o cleme, o pio o dulcis vera maria ora pro nobis sancta dea henry et digni efficiamur promissionibus christo amen oremus Deus cohis henientes per vitam mortum et resurrectionem suum nobis salutis aeterna plenia comparivit concede cosimus et lic mysterio sanctissimo beati maria Virgenes rosario recolentos et imitamer quod continit et quod protumit ad seclamar per iodium Christum Dominum nostrum. Amen. I pray for the intentions of the Pope, for the destruction of Islamic State, and pray for Amanda, Rachel, Xander, Julian, Felicity, and me.